Saan nog so met hulle sit en praat, het die koning self na hom toegekom en gesê, Kijk wat er elende het die Heere oor ons gebring. Hoe kan ik nog op die Heere hoop?